E, sljedeće pitanje je kakav je stav po pitanju onih koji omalovažavaju, odnosno oni koji e, se e, ružno odnose sprem imena i uopšte e, e, o svega onog što ide u smislu imena Ebu Bekr Esidik radi Allahu anu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah ono što je rečeno večeras i u prošloj, prošloj sedmici kada je u pitanju odnos ehlu sunneta prema ashabima, drugovima poslanika ali se to se nam jasno je znači, stavilo do znanja kakav je stav ehlu sunneta i ispravne skupine svaki onaj ko Ebu Bakru govori ružno i ističe ga u ružnom kontekstu, taj i takav mora se preispitati da li je ispravni sljedbenik ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ummet koji je prihvatio Ebu Bakra radijallahu ta'ala an da bude prvi vođa nakon smrti poslanika alaihi sallam. Gdje su se svi ashabi složili da je on najedabraniji i znamo sva njegova djela i kontekst kako je Ebu Bakr radijallahu ta'ala Allah zadovoljan s njim povjerovao poslanika alaih sada vaselam tako da sve ono što čitamo i nalazimo u govoru protiv Ebu Bakra nije ništa drugo do zadiranje u din i napad na umet i na čist din i čistu vjeru a svi koji tako čine izlažu sebe nečemu što je opasnost da iziđu sa pravog staza sa prave staze upućeni budu od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala udali od upute i da budu od onih koji su prokleti. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše vjerovanje sprem ashaba preispitamo i vratimo se menheđu koje su prve generacije uspravo ispravno utemeljile i zato upravno ovakva djela nas podučavaju da ne bi bilo od onih koji će učiniti nešto a kasnije se kajati kad im kajanje neće biti od